brasilanino premiita pro agado contra o sclavezzo. Estas prescau necredeble, sed en la dudec unua iarcento ancora existas laboristoi en Brasilo qui estas submetatai al sclavezza laboro. Nome, ili estas exploatatai en nehomai condicioi relate al securezzo, higieno, loggiado, cae salairo. Foie ili ne havas ec la eblezon forcuri el tia situatio pro minazoi cae perforto. Oficiala abolo del sclavezzo ocasis en la iaro 1889, sed tiu absurda, cruella sistemo postlasis gis nun siain sequoin. La positiva informo estas que, dum la lastai iaroi pli cae pli forta movado en nia lando formigias por contraobatali tian sovagiajon. En junio du mil dudec tri, virino estis unua foie reconita cae premiita en usono prosia agado contra o sclavezza laboro en Brasilo. La hoc de chiara signorino Pureza Lopes Loyola acceptis de la usona stat secretario Anthony Blinken la premion Heroi contra o comerzado per homoi du mil dudectri en Washingtono. Si estas nigra, malricia brasilanino quiu alfabetigis iesia quardec agio iaro, cum la celo legi la Biblion. Si agadas sur tiu campo iam de tridec iaroi. En la iaro 1993, si plei iuna filo malaperis en Amazonio, quien li alvenis por labori quiel oro sercisto. Post monato i sen informo pri la junulo, la patrino decidis sercilin. Dum sia serciado, si el trovis perversan sistemon de alprenado cae arrestado de laboristoi, allogitai per falsae promessoi. Iliei documentoi estis deprenitai andau ol oni enfermis ilin en locoin sen eblezzo forcuri la exploatado estis farata sub minazzo de mortigo. Pureza successis liberigi sian filon, cae denunci la sistemon, cae sia denuncio fine atingis la ministerion de laboro cae iurain instansoin. Si persone scribis letteroin al presidentoi. Sia iniziato fine atingis registarain decidoin pri batalado contra o sclavezza laboro. Brasilo farigis uno e la unua ilandoi che reconas tion socian crimon en sia territorio. Inter 1999 cae 2021 pli ol quindec sep mil laboristoi estis liberigitae el situatioi similae al sclavezzo jen en la camparo, jen en urboi. ofte, ili estas analfabetai viroi, generale negroi. Inter tiui, trovidias ancau homoi, quiui enmigris el aliae sudamericae landoi. Temas do privera socia patologio. Ien cial estas grava la facto che oni reconis la agadon de signorino Pureza. Necessas disconigi sian premion, char efective ciu civitano devus partopreni en la forigi tion ulceron el la mondo. La vivo cae agado de tiu exemplo dona brasilanino estis documentita per filmo, qui est titolo estas Pureza citiu persona nomo en la portugala lingvo facte signifas purezzo.